Habakuki eshura yakashatu Enshara yomurangi habakuki Omurangi habakuki akashomenshara na atakati Waitumukama mpulire ebyawe na atina ebyokora nimbitina Waitumukama omumakiro gaitwaga okolebundi buya ebyokakora obitumanyise omumakiraga ago tulimu onigale kyonka oijuke kutugirira obuganyizi ruwanga akaruga temani omutakatifu yaruga ibanga lya parani eiguru lyona nilimanyisa ekitinwakye nensi nemusingiza yona okwengerera kwe kukashusha omushana amaranzi nigamuruga omukono nigashamura mara omu nimo yabaire asherekire obushoborabwe endwara ekaija emwebembeire ekibundo kyaija kimwondeire akemerera yapima ensi yaleba yachunda chunda amaanga Aho amabanga agakara eyakara yaganaganaga obubanga obweirai lyona watobera obubanga obonibwo yarabagamu olwakarai nkabona amahema gakushi omubushasi entimbezensi ya midiani nizichundwa waitu mukama okatamwa emiiga oruwa bayire okubire efarasi zawe za oli omumagali gawe genda shana okaba onigaire emiiga anga okaba otamirwe enyanja okashemburura obutayi bwawe emyambi wagita amugoye ensi wagigarura warabyamu emiiga amabanga gakakubona gachundwa omwijiro gwa maize gwatwarangana enyanja engundu yayinda amayengo gayo gakange iguru ezoba nokwezi omumyaya yabyo byayemerera obutetengya arukushamura kwemyambi yawe eyo abaire norasha na arukurabya kwechumu lyawe eliri kwengerera ensi okagiguturana ekiniga kikuzimbeize walibatirira maanga onigaire okatabara kurokora abantu bawe nokurokora enkorwa majuta yawe omubi okamushenkenyura omutwe kwema omubibero kugoba omungoto wa musigabusha emitwe yabaisherukalebe ukagichumisa embango zawe ababaire baizire nkakazimu kututa mangya nibashemererwa nkabali kwenda kulyo munaku batamanyikire enyanja okagiribatiriza efarasi zawe enyanja engundu elikuinda kana ulire ebyo najugumba omunda akairiro kanjugumbisa eminwa nokurwara narwara kansa nagenda ntemirwe omuntege kanchurere ndinde ekiro kenaku ekiribunda abatutabalira nolwe mitini eriba etakize nemizabibu etarabire emizaituni ekanga kuraba emisiri eterize byakulya obuyo bwenta mabukawa omukiraro nebiyongole bikaburwamu ente inyendishemererwa mukama ndieshanda omuliruwanga andokora omukama ruwanga niwe abamani gange amakuru gange niwe agayindura agenjaza niwe andabya omubutwetwe bwamabanga omwoyesa owenanga zengoye